suportul pe care scrie și primul lucru pe care îl face este să își linieze paginile, trebuie să-și delimiteze paginile pe surul de paginile. Liniate? Da. Apoi să le linieze. Păi cum vreți să scrieți? Credeți că aveau ca și diftanto? Dar nu, nu am văzut vreun manuscris liniat. Poate aveau foaie pe dedesubt. Pe cum ce Cum facem noi? De de groasă. Să vă spun care sunt termenii și de aici vă fi mai conta. linie se spune pe grecește canon cu omega. Canon. Aha, da, da, da, da, am văzut. archetipo láthatám. Kannon omega sulla vita, no? Senza una linea, riga, no? Da, da, titlom prima. Pe latinește se spune regula. Riga, da? Sau norma. Uh, liniile se trasează cu uh, plumb, pe latinește plumbum, pe grecește moliubdos, moliubdos, care înseamnă ceva cu plumb. De ce plumb? Pentru că lasă o uh, urmă... Bus sau bum? Plumbum. Plumbum. plumbum. Um, dacă mai aveți voi plumb uh, uh, la îndemână, dar uh, încercați la un moment dat și vă vedea că lasă o urmă neagră pe hârtia. Cred că la E creionul de plumb, da? Nu, mă refer la lucruri pe care nu mai puteți găsi acum. Chiar nu știu dacă să mai folosești, dar să de la arhitectură, ce de la arhitectură desenează cu, cu plumb? Da. Nu cu um, grafit? E mai bun, mai rezistent plumb. Ah, deci că rămâne mai mult timp uh, ca... Pe schiță, pe așa. Da. da. Bun. Uh, bun. Uh, Ați Deci în ce fel... Hmm? Ați mintat plumbul nu mai găsim decât la pescari. Aha, Putem. și la firul cu plumb și la constructori. Da. Dar și în Irlanda să mai Nu se mai folosește, se folosește... Nu se folosește... Um, Bolobocul. Bolobocul, așa. Bolobocul sau, uh, cred că îi se spune nivelă. Da? Da. Nivelă este uh, acea nivelă care are pluralul nivele, spre deosebire de un nivel, două niveluri. Că dacă vorbiți de uh, nivelele unei clădiri, atunci cine citește dicționarul limbii române să vă gândiți la omologarea clădirii respective. Pricepe despre deci, ce vorbim, da? Un nivel, două niveluri. Da, Așa. Inclusiv parterul. Dacă nivelă, nivele. Și mai nivel, nivele la, în sens abstract, nu? Vă ehm, mi se pare că se potrivește cu un boloboc, sensul abstract sau cu etajul unei clădiri? Cum YouTube. Poate fi foarte interesant, ca Bangkok. Da? Da, cu gândire. Bine. Uh, dacă mijloc. Da, cam vezi datornic. Deși mă rog, dacă e gust uh, perfect orizontal, uh, este bine toată Ehm, Jardala, ambele da, asta? Da? Sunt ambele, nivelul și nivele. Ce? Eh, pentru nivel. 5? Da, da. Pentru mm, punct la o linie sau o suprafață mm -hmm. și mm-hmm. pentru stadiu grad, ambele sunt grad. Ok. Bun. Nu la da, baba, nu nu mai facem distinția la fel. În general, 2005. Asta o variantă? N-am văzut. Nu, e, eu învăț pentru drept și e dicționarul de dificultăți și asta ar fi o dificultate. Dar e corect. Da. Nu ai fi niciodată greșeli? Nu. În asta e, e, da, în, în ediția întâi, cam și ediția întâi, în ediția întâi sunt greșeli. Așa, bine. În cea de-a doua, acum nu, n-am găsit. Și acum avem voie să spunem și nivelul de conștiință umană? Da, aparent. Ok. Bine, am evoluat. Bună! La <laughs> da, nou nivel de conștiință. Iată! La bolobocul conștiinței cu bata. Bine, cernala. Uh, în mod doamna să vă ajute cernala neagră. Melan, uh, pe grecește. Uh, Melan și atramentul. Melan. Pe ne atramentul și deci acolo se petrecuse o confuzie. Mm. N-am mai înțeles, de fapt, a, ă, a, a, te, a teatru ca fiind negru strălucitor, nu? Mm-hmm. mm-hmm. Da. Uh, revenind la uh, termenul grecesc, uh, nu doar melan, cum spunem și noi cerneală. Da? Cerneală ce este? Etimologic. Ah. Ca și vulcerna. Ce, cernei, cernii. cernei, nu? Din da, uh, slavă, negru. Da, cernana exact asta înseamnă. Da? Negru, închis la uh, culoarea. Uh, pe uh, grecește există și graficon melan, de deci cernana neagră, graficon melan, negru descris, mai bine zis. Uh, la fel, uh, în latină, atramentum librarium, negrală pentru ceilalți glucăriți de care copiați. Atramentum librarium? Atramentum librarium, da. Nu era una de uh, bună calitate. Uh, foarte adesea se, uh, își pierdea intensitatea culorii în timp. Doamna tot mai ștearsă. Rolul Rolmediu este zile de uh, texte cu uh, cerneală necolorată. Uh, bănuiesc că nu mai aveți acasă însemnări de mână scrise cu cerneală de bunicii voștri, Că părinții ah, cred că aveau cerneală uh, bună, dar uh, bunicii uh, ieșit mai mult atunci și altă cerneală e mai cenușie, nu mai este albastră. Eu am intrat într-o da. și am găsit documente la biserica din sat și am găsit uh, documente de sfârșit de secol XIX, 1892-1888 și așa mai departe. S-a păstrat bine. Bine? Nu, uh, Foarte bine. neagră, maron, albastră, cum e neagră? Chiar neagră. Mai ales pe, mai ales pe scrisorile care uh, erau trimise către protopopiaci care au primit de acolo. Uh, Bun, au fondul de protocol acolo avea o marfă bună, cerneală uh, bună, dar uh, poate aia s-au păstrat în familiile voastre exemplare vechi de Biblie, în care străbunicii scriau când s-a născut uh, un copil, da? A, și acolo puteți, da. puteți vedea uh, cernala cerneala decolorată, pentru că e ce are omul în casă. Da, e importantă însemnarea în sine, nu cernala. E cernala pe care o folosește în și la un moment dat scrie a spus fiul Da? Și uh, puteți vă da lista asta cu nuanțe diferite de uh, ce Cu da? cât e mai depatată, cu atât e mai șteasă. E mai șteasă, da? Bun, <clears throat> deci revin. Uh, cât este proaspătă, uh, ceva se poate șterge relativ ușor. Și ștergerea se făcea cu un burete. Deci cu un burete se poate șterge uh, ceva spongos, um, e termenul uh, grecesc, știți să scrieți pe grecește spongos, mhm. ng, adică gama gama, altfel micronomică, da? Spongos. Uh, uh, hm? Pe latinește, Asta trebuie. Pe latinește spongia de letilis, adică buletă de șters, cum spunem și noi. Spongia de letilis de neîntins. Repet, czerwona kwaska tam sobie też będzie wyrabiana. Odata muskata. Czerwona este mai greu de uh, șters, ea se răzviește deci, cu un uh, cuțitaj. Iar mai departe, uh, cred Ehm, iar mai departe, vedeți ehm, ce l am povestit despre Panisesca, da? Răzgândirea unui text, apoi notăzire, eventual ehm, aldire, ca să se poată scrie aia. În afară de cerneala neagră, exista cerneala roșie. ochinon, uh, kappa omicron, kappa kappa, iota, da? Cochinon. miniatura. Am vorbit despre miniatura. Da. Deci, deci- am vorbit despre miniatura? Nu am vorbit? Doar așa, întreagă că... Păi întreagă, întreagă, că multe nu am spus. Deci, miniatura ce înseamnă? Nu ceva uh, minuscul, nu ceva minor, cât de puțin, ci ceva care la origine a făcut cu miniu. Asta este o uh, etimologia termenului miniatura. Da? Importantă este culoarea, chiar dacă în timp nu orice miniatură uh, are roșu. Și în vreme fie vorba, uh, în sensul general al termenului uh, miniatură, uh, uneori pare uh, în opoziție cu sensul adjectivului miniatural. Când uh, vă gândiți la ceva miniatural, uh, vă referiți la ceva de mici dimensiuni. Da? Nu știu dacă nu cumva și dicționarul a spus asta, deși nu că nu s-a complicat la română. Da. De obicei, asta înțelege uh, lumea din jurul nostru uh, miniatural, ceva de mici dimensiuni, cu detalii. Da? Asta înțelegeți prin miniatură? Ori, din potrivă, o miniatură nu e de minim mai în comparație cu textul. Din potriva, da? Poate fi o uh, mică uh, scenă, o mică imagine mai mare decât răsplănuta lor. Dar nu este ceva de mici dimensiuni, ci de dimensiuni relativ mari. Importantă este culoarea între miniatură și, de fapt, cel mai important este esențializarea trăsăturilor fiindcă miniatura niciodată nu va pune în valoare detaliile. Tocmai detaliile sunt alungate dintr-o miniatură, nu cap detaliile. Însă doar elementele uh, esențiale. Deci, una este miniatura, alta este uh, ce înțelegem uh, cei mai mulți dintre noi acum prin miniatură. Mai mult sau mai puțin, la un moment dat am văzut chiar un documentar BBC unde care se studiau tocmai miniaturile flamande de secol 15, 14, 15 și care a fost influența lor asupra scrierii de carte în Regatul în spațiul Regatului Și, dar s-a spune că din potrivă era o grijă pentru detalii uriașe, se vedeau chiar și petalele floarelor care au muscule și da. firele de iarbă. Avem mai degrabă o uh, pentru că în mod firesc miniatura nu poate avea detalii și chiar așa detalii având are doar un fir de iarbă din 10.000 cât ar fi uh, spațiul uh, respectiv. Da? Asta vreau să spun. Deci este un fir de iarbă, asta e sinecdocă, prin care înțelegem cu mult uh, mai mult. Da? da? Asta este o esențializare pe care o obținem prin miniatură. Bun. <clears throat> Topul uh, cu care se uh, scria uh, e cunoscut sub numele de calamos, calamos, trebuie, da? Calamos, uh, pe grecește calamos, da? Era chiar că e grecește. Da. Uh, latinește uh, calamus, scriptorius, de scris, calamus scriptorius, <clears throat> Sau cu uh, celălalt termen latinesc pentru festii, uh, harundo. Harundo. Harundo. Harundo. Harundo Harulini se numește. Ah, da. Harundo. Iată. Alți deci, regnă. Da. da. Um, tocmai pentru uh, scris uh, cu cernală, da? scris uh, cărți. Uh, pe tablițele cerate se uh, scria cu stilus. Stilus. Stilus pe latinește, uh, stilos cu Y și accent punct pe grecește, stilos. Stilos știți uh, arată. Ehm, a rămas, nu știu în detaliu, dar a rămas cerelegă acea femeie care ține ehm, uh, Da, cursul. în schimb. Deci e vorba de uh, orice uh, baghetă, să-i spunem, um, obiect de forma unui creion, ce să ne mai întoarcem acum, um, care este ascuțit într-o parte și teșit în cealaltă parte. Ăsta este un stilus folosit pentru uh, tablița de cerată. De ce e important să fie teșit într-o parte și ascuțită într alta? Cum sunt tablițele cerate? Sunt uh, o pereche de uh, plăcuțe de uh, lemn pe care este întinsă pe fiecare uh, un strat, este întins un strat subțire de uh, ceară da? și pe una și pe uh, alta. Și fe, uh, dat în poziția pe care a uh, spus mai înainte colegul tău, cu stilul uh, în gură, e, uh, e perfect, nu m-am putut abține, dar uh, da, dați-vă cât de uh, uh, să fie cât mai uh, afrodit, să taie cu un cuțitaș uh, foarte bun și tocul acesta se înmoaie în cerneală, cam ca o peniță. Dar voi nici asta nu știți să folosiți. Din fericire pentru voi și din nefericire pentru filologul clasic din voi, dar poate încercați la un moment dat. Cred că sunt doar uh, exponate de muzeu sau în uh, magazinele din uh, muzee, puteți uh, ceva, Trunse cu tocul, cu cernală, cu belițe, ca să vedeți cum se poate uh, scrie și cât de dificil este, de fapt, să um, furnizezi o pagină uh, curată, în care să nu se vadă cât te-a ținut cernala în care e înmuiat tocul. Da? Fiindcă pe măsură ce se usucă, uh, ce scrii tu este un pic mai șters. experimentat vreodată da. da. o copieră de felul acesta cu penița, cu tot și penița și de fapt este mult mai ușor să folosesc penița, ei folosesc toc. Da? Ă, aveau și ei ă, preferințele lor și ă, iarăși, mă atât că suntem conservatori, preferau tocurile de import, adică din Egipt. Da? Asta din cel mai curând. Cele aduse din Grecia. Grecii se ehm, mulțumă eventual și cu tocul gândit în Cridos, dar ehm, nu mai puțin Astea sunt chiar ehm, de toată ziua. Instrumente bune de scris, nu știu dacă voi aveți preferință pentru instrumentele de scris, pare că nu, pixuri. Pixuri atât de lumea niște uh, pixuri Creion. Creion. Uh, Cu gumă? Nu, creion mecanic. Creion mecanic ar fi mai rău la fel de astuțit. Am înțeles asta, dar guma ar trebui să ai undeva dacă să dai creion. Am și guma. A, bun. Are și el guma. Are și el guma, dar așa este practica. Dar se face așa. Bun. Bun. Uh, unde sunt păstrat? toporină într-o teacă, da? Ă, pe ă, grecește normal se numește calamoteche, teta eta capa eta, calamoteche, adică o teacă, să zicem așa, de topuri. Dacă am zis că e calamos, da? este ă, recipient care păstrează locul. ca și uh, biblioteche, da? care păstrează uh, cărți. Bibliotecă, discotecă, până la urmă tot. Discoteca păstrează discuri, nu la ce mă uh, acum, să nici măcar nu știți ce mai sunt discurile. Pinotecă, pinacotecă. Pinacotecă, oinotecă, da? Unde uh, capătă o inotecă, da, pentru ținerea vinilor n-am auzit de o inotecă. O păi inotecă, da. care menținem tocurile, ci din motivă uh, călimarea aceea care păstrează tânăr. Da? Dar asta uh, contează uh, mai puțin. Um, of, penar de la penițe, unde punem penarul de cel în care punem penițele, da? Da, da. Bun. Cam atât deocamdată despre având vorbă nu mai mult dată despre paleografia internă, v-am spus ce înseamnă paleografia internă, tipurile de uh, scriere. Vă dau doar uh, uh, cele patru mari uh, seturi, serii de uh, caractere. Și uh, mai mult decât atât, uh, vă spun la început că regăsim aceste patru mari eh, epoci ale eh, scrisului, ale paleografiei interne, eh, în scrierea grecească și scrierea latinească. Da? Există cam același tip de uh, evoluție sau putem detecta aceleași uh, trăsături specifice uh, scrisului. Dar uh, evident, în epoci ușor diferite și pe durate uh, diferite, unele uh, se uh, amalgamează. Vreau doar să știți în mare care sunt aceste patru tipuri de scriere. întâi, și e clar că trebuie să punem în începutul începutului, scrierea numită capitală sau uh, quadrata. Quadrata pe la mine își trecua Era capitală sau cuadrată. Izăscrierea pe care o găsim uh, perfect reprezentată în uh, inscripțiile importante, inscripțiile oficiale și, uh, de asemenea, în numismatică, pe monede. Este uh, ceva deci bucură monedele? numismat. <laughs> Deci la Bucură numismat fi? Nu, se numismat. Ah, da? Da. Bun. Serios, serios sau? Da. Foarte mii de mult. Care e cea mai veche? A, cea mai veche de 790. Moneda austriacă de un căițar. Dacă era mai veche de atâta, ar fi fost probabil să Nowa monedă din Brema Parata Literalna, probabil to jest uh, nu contează reglata <laughs> pe da, da. Bine, așa, da, am și o replică de Kosovo. Nu, nu, asta nu e replica. În fine, poate să schimbăm cumva cu monedă. N-a răbit, n-a răbit, dar tot nu uh, De ce scriere uh, quadrată? Pentru că um, așa este unor definită, în acest tip de scriere, fiecare literă poate fi încadrată într-un pătrat. Fiecare sau aproape fiecare literă poate fi încadrată într-un pătrat. Dacă spun aproape, înseamnă că un O nu o să fie întotdeauna chiar pătrat, nu o să aibă colțuri. Și ă, tot așa, un biet ă, I nu o să ocupe spațiul unui M. Înțelegeți ce spun, da? Dar, în principiu, așa identificăm scrierea capitală sau pădrată, uh, sunt uh, favorizate uh, unghiurile, da? litere unghiulare, liniile drepte. În manuscrise se folosește scrierea capitală limitat pentru titluri, pentru uh, începuturile de capitole. Unele singurele care sunt Da? Uh, vreau să vă fie uh, limpede uh, acum pentru una, că uh, dacă uh, vorbim vreodată despre alfabete și o vom face uh, dignă, sper uh, să vă spun următoarea, acum se ne deci dacă vorbim despre alfabete și despre unirea alfabetelor, evident ne referim la această fază care este cea mai veche, și anume cea a uh, literelor capitale, cuadrate. Asta ne indică originea alfabetului. Toate celelalte sunt evoluții în interiorul câte unei limbi. Atunci dacă spun că uh, uh, A din greacă e exact A din latină, ar trebui să-mi dați dreptatea. Să nu vă revoltați că uh, alea chinesc așa și alfa uh, e într Nu. Eu vorbesc despre litera capitală, care este exact aceeași. Și bun la fel. Bun. Uh, după epoca ă, scrierii capitale, ă, identificăm epoca așa zis uncială, a scrierii unciale, Sunt două la încheieri, dar, ă, de fapt, el așa arată, sunt capitale rotunjite și puțin înclinate. Așa arată ă, În Cealaltă interpretare, ă, probabil corectă, dar limitată la o epocă de început a scrierii Unciada, exploatează valoarea uh, de unitate de măsură a terenului uncie. Și atunci uh, se referă la uh, litere de 2 cm și jumătate. Asta ar fi uncia. Dar, repet, ele sunt rotunjite și un pic înclinate. Bun. A treia epocă este cea a cursivei. Este o scriere care a evoluat din scrierea unciană. Uh, e folosită uh, abuvent din uh, uh, secolul al doilea înainte de Hristos în lumea greacă, până prin secolul al șaptelea. Apare abundent în papirusul. Am spus că papirusul avem aproape Uh, nu mai grăgești, sunt foarte puține, sunt relativ puține, da? Uh, Apilosurile la Hunești, cultiva grecească, bine acceptată uh, apilosei. Cultiva romană este perfect atestată pe pereții de la Pompeii, deci putem să așezăm bine în timp. e folosită în cancelarii, în lumea romană. În epoca ei uh, ultimă. Uh, în vina a uh, patra etapă este cea a minusculei, care spațiul da, de asemenea la ca model scrieri capitale, dar probabil că ar fi fost o prea mare risipă de uh, spațiu, uh, spațiu tipografic. Atunci, ceea ce era economic pentru scrierea obișnuită în română, ceea ce era și uzual, de a fost preluat uh, de tipografie. Cum s-au inventat literele pe care rămasele în forma asta? Ce model au? Modelul om. Da? Dacă cineva um, era considerat de către un tipograf puternic la un moment dat că are un uh, scris uh, frumos care merită să fie uh, păstrat, să fie multiplicat, asta este tipograf atunci, uh, scrisul acelui om uh, ajungea modelul Orwell. Așa a fost scrisul libertac, care uh, a devenit model fotografic. Da? Să ne dătătoare pentru a uh, menține uh, rapid și cu precizie ceea ce ne interesează, dar uh, gândiți-vă că au fost secole, milenii în care oamenii voiau să noteze cât mai repede ceea ce se spunea se Italia, pentru că e alt, un alt trend, dar totuși aveau nevoie de sisteme prin care să noteze principiile stenografiei vă sunt cunoscute, sunt niște semne prin care uh, se uh, uh, indică uh, cuvinte sau segmente de uh, cuvinte, ca să se poată scrie uh, repede. E, uh, romanii aveau, cum vă spuneam, nota uh, ironianei, își deci aveau propriile lor uh, sisteme stenografice și uh, cu asta chiar că voi uh, încheia uh, un frumos uh, George Marțian, uh, unui stenograf, uh, pe care îl laudă în stil uh, propriu Ari lui Marțian. Spune că mâna alergă atât de repede încât scrie mai înainte de a porni cu dinainte, dar vreau um, să elogiem principiul stenografiei, nu? Uh, ironia lui Marțial. Uh, data viitoare vorbim despre uh, um, critica de text propriu-zisă, despre recensiune și anădare. Da? Și vă atrag atenția că e miezul acestui curs. Mă voi strădui să nu mai deviez 네. 아, 그만